is east and west is west, and the wrong one I have chose. Let's go where I'll keep on wearing those frills and flowers and buttons and bows, rings and things and buttons and bows. Don't bury me in this prairie, take me where the cement grows. Let's move down to some big town where they love a gal by the cut of her clothes, and I'll stand out in buttons and bows. skin and skirts that I've homespun. But I love you longer, stronger, where your friends don't tote a gun. My bones denounce the buckboard bounce and the cactus hurts my toes. Let's famoose where gals keep using those silks and satins and linens that shows. And I'm all yours in buttons and shoes and those silks and satins and linens that shows. And I'm all yours in buttons and bows. Silks and satins and linens that shows. And I'm all yours in buttons and bows. Give me Eastern trimming where women are women and high silk hose and peekaboo clothes and French perfume that rocks the room. And I'm all yours in buttons and bows. Buttons and bows buttons and bows. And flowers and buttons and får nog de flesta att knäppa upp både knappar och rosetter Diana Shore när hon sjunger om buttons and bows. Två små pojkar i Burå utanför Skellefteå förväxlades vid födseln 1942 och nu 1949 erkänner både häradsrätten och hovrätten att en förväxling skett och att de båda pojkarna, Bo och Walter, ska byta föräldrar. Det ena föräldraparet nekar att ta hand om den nya pojken som av allt att döma är deras son. Det bestäms att båda pojkarna ska bo hos den ene pojkens föräldrar. 1949 föds Ulf Lundell och i USA kommer en annan blivande rockstjärna till världen, den som kommer att inspirera Lundell, Bruce Springsteen. En blivande operasångerska ser också världens ljus, Anita Sold och likaså Ann-Kristin Hedmark som kommer att sjunga i en annan genre. En toppolitiker och en fotbollsmålvakt av världsklass föds också, Carl Bildt och Ronny Hellström. Läkaren och författaren Axel Munte avlider i februari, 92 år gammal. Han var bland annat drottning Victorias livläkare. Som författare blev han världsberömd genom sin Boken om Sankt Michele. Axel Munte testamenterar sin villa Sankt Michele på Capri till den svenska staten. Den 48-åriga amerikanska författarinnan Margaret Mitchell avlider efter en bilolycka i sin hemstad Atlanta- hon skrev bara en roman, men den gjorde henne världsberömd. Gone with the wind, borta med vinden. Författaren Harry Martinsson väljs in i Svenska Akademin på stol nummer 15 efter Elin Wägner som går bort i början av året. På hösten dör skalden Wilhelm Ekelund, han som i sitt liv velat sjunga om klarhet och mognad, men som i sitt hjärta finner svart februari-vår. Den norska författarinnan och Nobelpristagaren Sigrid Undset går också bort det här året. En av världens på sin tid mest kända konståkare på skridsko Ulrik Salkov, avlider 71 år gammal. Han vann bland annat tio världsmästerskap, nio Europamästerskap och en olympisk guldmedalj i London 1908. Ulrik Salkov, som hade danskt påbrå, lanserade ett särskilt hopp inom konståkningen.